loka simoori noogas e nayi subaklaw ñande hoore yonteri ɓe paytu yenaande to tawi aɓe nawari uroteeji ɗe ɓe pewnanooɗe ɓe tawi hayre nde ina regna ina itta e damal yenaande he kono nde ɓe naati ɓe tawaani ɗon ɓanndu joomiraaɗo yeeso ndu ɗo ɓe ngonndi e jaakri ɗo wori ɓe ɗiɗo ndari e yeeso maɓɓe ina ɓorni comci ñilkooji kulol nanngi ɓe ɓe turi kono worɓe ɓe mbiiɓe holiko waɗi oɗon jiiloo guurɗo e hakkunde mayɓe o alaa ɗo o wurti ciftore ko haalanno on galile ko ko ni o wino alay sago ɓi neɗɗo o wedde e juuɗe bakkadinooɓe feŋe wurta ñande ñalawma tata ɓiijo o tan ɓe ciftori haala yeeso ɓe ngummi to yenaani to ɓe ndutti ɓe kabroy ɗum sappo e gooɓe e woɗɓe ɓe fof ko mariyama magdala e san e mariyama yummum yaquba gonno rewɓe woɓɓe wondunoɓe maɓɓe ɓe kabari ɗum nelaɓeɓe kañumenne ɓe nangguir haala maɓɓe bolle poyɗe cali jaɓandeɓe kono piyerre ummi dogani yenani nde nde o yurni o yi leppi leñ ɗi iɗi jowi e leydi kañumen tan caggal ɗum o hoyti galle maɓɓe omo wondi e kawiso sababu ndi ko kewno ko ɗon e ñalawma gooto ɗiɗi e almuɓeɓe ƴetti lawol wuuro wooto witenga emayus hakkunde ngoon wuuro e yerusalem ko hedde capanɗe jeegom estat ɓe nguni e yewtidde eko kewno ko fof ɗo ɓe jewtat eɓe dokkodir miijoji ɗo yeesu e hoore mum heɓtiɓe weddi e maɓɓe lawol kono koɓe haɗanoɓe heɓtindemo o wiɓe holi ko jewtoton ɗo e lawol mon he tan ɓe darti ɓe joomi goote maɓɓe biyeteeɗo keleyopas jaabiima wi'i ko aan tan woni tumaranke gonɗo yerusalem mo tinaani ko kewi toon ɗeeɗoo balɗe ko o wiiɓe ko holi ɗum ɓe mbi'imo ko yeesu nasarannaajo o waɗaa ko ko annabi gollortonooɗo kaaldannooɗo baawɗe e yeeso allah e yimɓe ɓee fof a tinaani no ardiɓe men yettinoɓe sara he mawɓe men mbaɗirimo he juuɗe laamu mbele omo fawe kuugal maayde eno peñirimo min ɗaminino ko kanko jogoɗi sortuɗe israila fawi en kadi ko hande woni ñalawma tata ɓiijo ko ɗen geɗe kewi kono noon won rewɓe jeeyaɓe e amen kaawi min ɓe doƴi to yenande to hande ɓe tawani toon ɓandu makko ɓe garti ɓe mbi malaikaji peñaniɓe mbiɓe omo wuuri caggal ɗum woni e wondiɓe amen yaaɓe to yenande to tawri ɗon no rewɓe ɓe mbiri ni kono kanko ɓe jiyanimo e on saaha yeeso wiɓe fuuwiɓe koni ko onon leeli famde haala annabaɓe ka mate wona ko noon almasihu o fonno yardude mette fiilele fol darja fuɗɗaraade e moussa e annabaɓe ɓe fof o faamni ɓe nder binde he fof ko fayti e makko nden ɓe paandima wuro ngo o wayno jiɗɗo ɓennude ni kono ɓe jaggimo ɓe mbimo yo ar o waala haa weeta hiiri ñalawma gasi o rewi e maɓɓe o jippiiɓe nden ɓe jooɗima aɓe ñaama o ƴetti mburo o yetti allah o taƴi mo o totti ɓe tan gite maɓɓe perti ɓe keɓtine mo kono o wi mes ɓe natti yiidemo goote maɓɓe fof woni e wiide goɗɗo beele ɓerde ma ɓuuɓaani nde o haaldata e men e laawol he omo faamna en bindi ɗi nde ɗon e ɗon ɓe gummi ɓe dutti yerusalem ɓe tawi toon sappo e gooɓe e wondiɓe mumen ɓen mbiɓe ko goonga joomiraaɗo o wurtii o feeɗini simon ɗiɗo ɓe enen jeeyteni ɓe ko kewno e laawol mumen eno keɓtanirimo nde o taƴi mburu nde ɓe gaynani haalde ni haa yeesu e hoore mum dari e hakkude maɓɓe wi'i ɓe jo jam wone mon kulol mawgol nangi ɓe sabu ɓe cikkatno ko ruuhu kono o wi'i ɓe ko jiiɓiri on ni ko waɗi on jogaade ɗi miijooji e ɓerɗe mon ƴeewee juuɗam e koyɗam ko min tigi meme kam ƴeewon ruhu ala tew ala ƴiye no am ni ɗo haalata ɗum ɗo o holliɓe juuɗe makko e koyɗe makko nde wonnoɓe jaɓani taw sababu nde weltare teɓe gondi e kawisaji o wiɓe beele oɗon jogiɗo ko ina ñaame ɓe gaddanimo ta ƴittinde liingu juɗagu o heɓi o ñaami e jeese maɓɓe caggal ɗum o wiɓe ko ɗum ɗo woni ko kalanonnomi on nde gonndumi e mon nde alaa e sago ko sariya muusa o ko annabaaɓe ɓee e ko jabuura haali e am ko fof timno e oon sahaa o udditi hakkillaaji maɓɓi mbele eɓe paama bindi ɗi o wiiɓe ina winda almasihu o ma leeɓte haa maaya wuurta e hakkunde maayɓe ñande ñalawma tataɓiijo o te innde makko ma yeyne e dowlaji he fof yo yimɓe mbacco koye mumen bakkatuji mumen jaafe fuɗɗorade e yerusalem ko onon goni seedeji ɗen geɗe min mboɗoni nelda on ko babam fodi ko onon noon goneɗo e saare he haande bawɗe gonɗe dowɗe jippi e mon fof o nawiɓe ha hedde betani caggal ɗum o suuti juuɗe o barkniɓe ɗo o barkintaɓe ɗo o serti e maɓɓe o safa fayde dow asman kamɓe ni caggal nde ɓe cujjinemo ɓe duttudi yerusalem e weltare mawde ɓe gorannoñande fof ko e galle allah he eɓe jetta allah